et mwiriwe bakunzi mwese mubandanya mutegabiri hadiyo isanganiro kaze mu makuru ya nyuma mu rurimi rw'ikirundi ahagaze kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira abanyeshuri bashika kuri mirongo irindwi na bari birukanywe burundu kuri lise ruhinga yo muri komine mugamba intara ya bururi basubijwe ku ishure iyo nayo iyo nayo akaba ari ingingo yafashwe n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara asigura ko ari kumvo z'amatohoza umutekano wa Jacques Nshimirimana ntiwi yifashe neza muri kino gihe warongoye urunani fenadebe ruhurikiyemo amashyirahamwe aharanira agateka k'abana akabangwa amaze iminsi ategwa ubwoba ku butumwa aronka ku matelefone aho naho ngo bamubwira ko yakoze ahadakogwa mu kudomo urutoki abavugwa mu rudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi kuva nta muntu azosubira kurenga imbibe z'igihugu cy'u Burundi adafise agakarata kemeza ko umuntu yahawe urucanco rw’ingwara bita fièvre jaune mu kinofunofu iyo ngingo ngwije kuzitira iyo ndwara isigaye ari kiza mu bihugu bibanyi nayo mu bijyanye nyine n'amagara y'abantu abantu barenga ibihumbi amajana abiri harimo abana n'abakenyezi bibungenze nibo bagiye kuronswa ibinini by'inzoka mu ntara y'abubanza muri ndwi yahariwe amagara meza kubana bana n'ababyeyi Eric Uwimana niwe ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro ni medali niyo nkuru sangwa ikaze isanganiro inama isumba nari kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru abanyeshuri bashika kuri mirongo irindwi na batandatu bari birukanywe burundu kuri lise ruhinga yo muri komine mugamba intara ya bururi uno munsi basubijwe ku ishure iyo ngingo ikaba yafashwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi ahasigura yuko ari mu ntumbero yuko hoba amatohoza kugira ngo haboneke abakoze ayo makosa abari bo bahanwa koko ni nkuru tubaza Mariange Nzeyimana abanyeshure bari birukanywe mu ndwi irangiye kuri se ruhinga ni mirongo irindwi na batandatu mu gihe muri iyo ndwi iheze byavugwa yuko bashika mirongo umunani na babiri bose bakaba bagirijwe ko basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi filimino bucumi avuga yuko iyo ngingo yari yafashwe gihutihuti n'ubuyobozi bw'iryo shure ariko we ngo yafashe iyo ngingo yo kubagarukana mu ntumbero yo kudahana abanyeshuri mu kivunga rero eh, ubuyobozi bw'iyo shure bafata ingingo y'ihutihuti birukana abana abana mirongo na batandatu Eh, babirukanye muri abo urumva yuko eh, ushobora gusanga ari nk'umwe cyangwa babiri baba bakoze iryo kosa ugasanga bihaye abana bakiri bava mu mporero rero aho tubyumviye twaje dufata ikibazo mu minwe badufata ingingo y'uko abo bana basubizwa eh, mu ishuri hanyuma amatohoza akaba hanyuma ibibazo bakabikora ibibazo baba batakoze nabyo bakabagira nka moyenne kuko iby'amatohoza naho hoba mu ruhuko uzoyagiye ikosa azojyagira ahanwe hanyuma utagiye ikosa nawe abandanye ategura kazoza akiye yiwe kazoza k'igihugu twarabye eh, ineza eh, y'abana Eh, dusanze hari umwana yaba ikibazo umuntu bashobora bamubwira moyenne iyo ni ingingo twabaye turafata egome kubera ko eh, abana benshi bavuka aho hafi nyene y'aho eh, ruhinga hariho amasengero twace ducisha mu masengero tutabikanije kandi n'abo mu ntwara aha mwibuka yuko abanyeshuri b'imyaka y'umunani n'iy'icenda bo mu ntara zitari zike z'igihugu bagirijwe iryo kosa bahanywe mu bihano bitandukanye hari bamwe birukanywe bakongera bakagaruka ku ishuri hari mbere n'abapfunzwe amashyirahamwe ahari agasaya k'abana akaba yagumye asaba yuko abanyeshuri bagirizwa ikosa rimwe bohanwa kumwe kandi hisunzwe ineza y'akazoza k'abana mariyange nzeyimana urakenuye nayo ubushikiranganje bujejwe indero buremeza ko atamunyeshure akwiye guhanirwa amakosa atakoze umuvugizi w'ubwo bushikiranganje avuga kuri ba banyeshure birukanwa bagiriza kuba barononye ifoto y'umukuru w'igihugu Juma Edouard avuga ko bikwiye ko abanyeshure birukanywe bohindukira ku mashure bagakora ibibazo cyo kimwe n'abandi hanyuma ubutungane bukabandanya amatohoza kugira hahanwe koko uwagiriwe n'icaha tumutega abiri ikintu mbere umuntu yavuga ni uko ikosa ryoryo ririho kandi iryo kosa rirashobora guhanwa dukurikije byerekeye amatohoza rero ikintu gihambaye ni uko hatoba umwana azira kosa atakoze nicyo gituma rero icyo dusaba ari uko abayobozi b'amashuri bafatikanije n'abandi bose bashobora kubigiramo uruhara babanza bagatohoza neza kugira ngo ntihaze hahanwe umwana ataco yakoze rero nk'abirukanywe byaba byiza bagarutse bagakora hanyuma n'abandi bakabandanya amatohoza nko kubana nabo byashitse bagapfungwa bopfungurwa bagasubira ku ishuri mu kurindira ubutungane ibyo tuvuga ni uko mu gihe iryo kosa rirengeye regirema sikorere yo ku ishuri hanyuma inzego zibijejwe zikaba zarashoboye kuronka nk'ibyemeza muri icyo gihe twebwe ntitweza ngo tubigarukeko twebwe dusaba cyane cyane gushikanganira gusa yuko ingingo zose zifatwa habaye amatohoza kugira hahantu koko abagiriwe n'icyaha Juma Edouard hakaba yari ku telefone ya Leonce bitariho leta ngo irabereye gufata ingingo zitari nke kugira urudandazwa rw'abana ruhagarare ishyirahamwe ONLCT uwe ton frère rigatanga akarorero k'amategeko agenga abana gukorana n'ibindi bihugu Maître Prime Bamburukeye arirongoye agashima ariko ibikogwa igipolisi cy'u Burundi kiriko gikora mu kugwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu yari kuri micro ya Blaise Celestin ndiho kubgayo muri ONLCT uwe ton frère amakuru dufise aratubwira neza yuko ariko n'ubu kuri umuntu atatu ko turavugana hoba hariho abariko baragenda twere tukavuga tuti eh, kuba igipolisi cy'u Burundi carafasha abo bantu ntibihagije eh, birakenewe rero yuko nayo mashira hamwe akora ubwo rudandazwa w'abana yohagarikwa ibikorwa byayo bigahagarikwa ariko kandi twe turashima kuko iyo ni intambwe ikomeye cyane kuko turibuka neza yuko muri iri shyirahamwe ryacu ONRC tiwe Tom tugitangura ibikorwa byacu tukavuga yuko hari urudandazo rw'abantu ruri kurakorwa mu Burundi abantu benshi ntibabyumva ico gituma rero dusaba leta yuko yokomeza icyo gikorwa cyo kurwanya urwo rudandazwa mugihe mwemeza ko nubu bikibandanya ahari akagorane ni hehe kumubona muti ahari akagorane gakwiye gutorerwa inyishu naha ni nuko ibikorwa vy'amashyirahamwe byahagarikwa vuba bwangu kugira ngo abana bo burundi bakingirwe hanyuma ikindi nacu dusaba leta nuko yohimiriza abenegihugu bose kugira ngo bashobore kurwanya urwo rudandazwa eka mbere hakaba n'ishyirahamwe ry'inguvu ry'u Burundi n'ibindi bihugu kugira ngo urwo rudandazwa rurwanywe rwivuye inyuma tugaca rero dusaba neza yuko icyo bita minisiteri publique mu Burundi yohaguruka kugira ngo ifashe kurwanya abariko barakora urwo rudandazwa kugira ngo abakoze ico caha bahanwe hisunzwe amategeko ubundi muti twotanga nuko leta y'u Burundi yogerageza igakebura abaserukira igihugu cy'u Burundi muri ibyo bihugu nka Arabia Saudite na Oman n'ibindi bihugu byo muri ako karere turiko turavuga kuko tubona neza yuko uwovuga neza yuko abo bantu baduserukira muri ibyo bihugu bo bafisemo uruhara muri urwo rudandazwa rw'abana twibaza neza yuko atabayihenze kuko ntibyumvikana ingene baba bagenda hariya muri ibyo bihugu hanyuma abaserukira igihugu cyacu ntihagire na kimwe bivuga ko cyo gituma twe dusaba neza yuko hamwe byogaragara ko nabo bafisemo uruhara leta vuba bwango yoca ihindura aba bantu kuko murumva ko baba batari kubarondera inyungu z'abarundi baba bari kubarondera inyungu zabo naho rero igipolisi cy'u Burundi cyamenyesheje kuri uyu w'Imana ko abantu indwi bagirizwa ubwo rudandazwa rw'abantu abakenyezi n'abigeme bo ntibasiba kugenda baciye ku kibuga cy'indege cya bujumbura umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi agasaba ko hagize uwomenya abashaka kugenda eka n'ababarungika ko bimenyesha inzego z'umutekano zimwegereye akanasaba n'igipolisi gikorera aho ku kibuga cy'indege ko coza kirakora amatohoza ku bantu biba bibonetse ko bafise ibyangombwa bisa kandi bituma baja ahantu hamwe ari benshi umutekano wa Jacques Nshimirimana ntiwifashe neza muri kino gihe warongoye urunani FENADEB ruhurikiyemo amashirahamwe aharanira agateka k'abana akaba ngo amaze iminsi aronka ubutumwa ku matelefone burimo iterabwoba Jacques Nshimirimana ngo bamubwira ko yakoze ahadakogwa mu mu kudoma urutoke kubavugwa mu rudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi yavuganye ku telefone na mugenzanje Francine ndiho kubgayo kuva aho igipolisi cy'u Burundi gitangarije ko cyahagaritse amashyirahamwe cumi n'imwe hamwe n'abantu ndwi bakekwa kuba bagize uruhara mu rudandazwa rumaze iminsi rukorerwa abana b'abigeme b'abarundikazi twararonse amatelefone menshi cyane n'ubutumwa butandukanye burimwo iterabwoba rikomeye gushika ejo ku munsi yo ku mugoroba amatelefone menshi twaronka n'amatelefone ava mu gisagara cya arsate cyo muri oman hamwe n'amatelefone ava mu gihugu cya kenya butumwa buvuga iki ni ubutumwa busa n'ubuvuga bimwe buba buvuga ko batunyuruza ko batwica ko dukoza ahadakorwa ko twagiye mu bintu tutazi ingene bitunganijwe ko ku isi nzima ata muntu n'umwe yari bwahaguruke ngo agwanye icyo gikorwa nk'uko amashyirahamwe yabikoze mu burundi nk'umurundi yaterefonye n'umwe abandi benshi babara abanyamahanga mwarabimenyesheje inzego zibijejwe eh, inzego zibijejwe abatari bake baramaze kubimenyeshwa ariko kandi sijya mbere iterabwoba nk'iryo tuba turigiriwe murabona haheze imyaka cenda tuvuze induru dusemerera ko hari iki kibazo cy'urudandazwa rw'abana rw'abantu mu gihugu c'u kuva mu bihumbi bibiri n'icenda abantu bamaze kugenda ni benshi cyane kandi twaguma turonka ubutumwa bw'iterabwoba hanyuma imana iba yaraturinze icyo gihe cose n'igipolisi kitarabishyiramo inguvu nyinshi cyane cane sizonanirwa kuturinda ubu abajejwe ibisata bitandukanye abajejwe umutekano baba bafashe mu minwe icyo kibazo abo babikora bafite dufise ibyo bita ko ari inguvu ariko natwe dufise imana nta bwoba na bukeye sinshobora kunyegera ndidegemvye sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro amakuru hano ku isanganiro arabandanya ngo igihe cyose indongozi zirangije ikiringo cyazo ngo zategerezwa kubisikanya n'abazisubiriye mu kanyamuneza ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'umugambwe sendedefitede ku munsi wa gatandatu mu ntara ya ngozi hugurwa ikoraniro ridasanzwe ry'uwo mugambwe pascal nyabenda yaranasabye imbabazi ngo abatashoboye gushimisha ikigira kabiri nyari cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu mu kongera mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye twagomba gushyikiriza na n'akarore keza twagomba ko indongozi z'uno munsi zizotorwa n'izizokurikira bofatira ko kuri iri kona rino y'uno munsi iribisikanya twerekanye mu kanyamuneza dutwenga twenga tunezerewe bitubere icigwa uno munsi no muri kazoza kugira ngo igihe cyose igihe cyose indongozi zizoba zirangije ikiringo bazoheze batunganye neza ikoraniro rizoba rikurikira ryaba basubirira banezerewe twebwe tugitanguranye n'icyubahiro murabizi siko byagenze uwo wese yadukomerekeje ku mutima muri ibi cyangwa biriya imana ibahezagire ariko ngaho mwomenya yuko iryo bisikanya ritabaye ikiringo cy'amezi abiri nicyo abagumyabanga bihaye kugira ngo hashigweho indongozi nshasha muri uwo mugambwe mu makuru ajyanye n'amagara y'abantu ingingo yafashwe yo kwerekana agakarata kemeza ko umuntu yahawe urucanco rw'indwara bita fievre jaune jaune mu kinofunofu mu bushikiranganji bujejwe amagara mu gihugu cyacu yari kuri mikoro ya christian savye iyo karita jone muri ino minsi barimo barayisaba ni itegeko kubera turimo turaba ibihugu turi kumwe muri kano karere hari aho tumaze kubona yuko hariho uh, indwara yamaze kugurirana cyane kandi iyo ndwara ya fevre jone ni indwara kuba yanduye yica cyane nicyo gituma rero mu ngingo za OMS mbese n'amareta ari muri OMS bafatiramo bakavuga tuti tukiri mu makuru ajyanye n'amagara y'abantu abantu barenga ibihumba amajana abiri harimwo abana n'abakenyezi bibungenze nibo bagiye kuronswa ibinini by'inzoka mu ntara ya bubanza muri ndwi yahariwe amagara meza kubana no ku babyeyi abana bashika ibihumbi mirongo itandatu nibo bazoronswa ibyunyunyu bya vitamine a nk'uko bivugwa n'abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya bubanza ahabereye ibirori byo kugurura iryo sekeza n’inkuru ya Space Caritas Kabanyana hino ndwi yahariwe amagara meza ku bana no ku bakenyezi bibungenze ngo ni ukugabanya bimwe biboneka ibitigiri by'abahitanwa n'agasama kubura ibyunyunyu vitamine a hamwe n'inzoka zo mu nda abashika ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itatu n'icenda rero abo ni abana bafise kuva ku mezi atandatu gushika ku mezi mirongo itanu n'icenda bagiye kuronswa ibyunyunyu vitamine a abangana ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani na batandatu n'abantu amajana indwi nabo bazoronswa ibinini by'inzoka abo ni abana bafise kuva ku mwaka gushika ku myaka cumi n'ine n'abakenyezi bibungenze ibiharuro by'abafashe iyo miti mu mwaka uheze bikaba vyerekana ko hamwe hamwe abantu bari bitezwe bose batayihawe kuko ibiharuro bitashitse mirongo icenda kw'ijana byari bitegekanijwe aho ni nko muri komine bubanza baronse mirongo itanu na batanu kw'ijana komine gihanga mirongo irindwi kw'ijana ni musigati mirongo umunani na batanu kw'ijana muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza agasigura ko hakiri abavyeyi bataratahura akamaro k'isekeza nk'iryo ibyo ibirori byo kugurura rino sekeza rero ku rwego rw'igihugu bikaba byabereye muri komine musigati hano mu ntara ya bubanza ibubanza twese caritas na radiyo isanganiro isanganiro reka naho tubabwire amakuru y'ubutunzi ngo guhera mu ndwiza isukari irashobora gutangura kuboneka mu gisagara cya bujumbura kandi ku giciro kizwi n'amategeko ivyo nibishikirizwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko abajejwe intwaro bariko baritunganya mu gushiraho intonde shasha z'abadandaza isukari kuva kubayirangura muri sosumo gushika kubayidandaza ku kiro ngo ivyo bizotuma urudandazwa rw'isukari rukurikiranwa rukurikiranwa hafi mu gisagara cya bujumbura kurikira Fredy Mbonimpa yari kuri mikoro ya joseph nsabiyabandi twabonye yuko intonde zahora zikoregwa ko batangira ku isukari ko zohindurwa ko hari indongo zishasha abashogozone bashasha abasantere bashasha aribo bakwiye kubaza icyo kibazo kuko ari bo bamana n'abenegihugu kandi babijejwe nabo ni bande bazotanga hehe mu mazona ayahe tumenye tuti zone musaga kinindo kanyosha ni banaka hanyuma ku rwego rwa zone naho nyene hamenyekane abo bayironse n'aho bayidandariza habe handitswe ko icyo bise icapa ati aha aradandaza isukari kandi ikiro ni amahera aya n'aya n'aya ivyo rero bizodufasha kumenya abaronse isukari bizodufasha kumenya n'aho biri kubigenda neza canke nabi kugira tubakosore urumva rero vuba na vuba tugiye gukorana na sasumo kugira izo ntonde ko muravuze yuko vuba na vuba icyo kibazo gishobora kuva mu nzira none muvuze vuba na vuba abariko baratwumviriza bo kumva ko izo ngingo zizoja mu ngiro ryari ko kwiha iyi ndwi turimwo kw'ico gikorwa coba carangiye tugikorana n'ihinguro sasumo kugira izo ntonde nshasha babe bazifise zavuye mu ntwaro kugira nibatangura gutanga bahereza abo batanzwe nabo bajeje intwaro urumva rero twobizeza yuko kuva indwi itangura itariki mirongo ibiri n'indwi bibaza ko ibintu bizoba biriko biraja mu buryo neza inkuru ya nyuma y'ano makuru ibidandazwa bigizwe n'ibinyobwa ibitenge n'amakanzu y'abayisilamu byarafashwe n'igipolisi cyo mu rumonge mu ndwi zibiri za mbere za ruhenshi turimo aho aho byegeranirijwe mu kigo cegeranya amakori oberi ishami ryo mu rumonge nta n'umwe mu babifatanywe hamwe n'igipukuru gitekeyemo inzoga ikaze cyane bita konyagi nibyo bidandazwa byafashwe byinjiye mu rumonge mu kinyegero hagati y'amagenekerezo ya kane na cumi ruheshi turimwo ibyo bidandazwa igipolisi cyabifatiye mu ibarabara rumonge nyanza rake inzira akenshi byinjirana ibyo bidandazwa byose igipolisi cyabishikirije ubutarariye ikigo obere kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi bya leta leta ishami ryacu ryo mu rumonge ngo birihishwe bene byo nabo batangishwe ihadabu ariko gushikana amaginga ya nta mudandaza n'umwe mu babifatiwe araza kuriha amatagisi n'amakori hamwe n'ihadabu bitegekanijwe mu kigo obere mu rumonge bavuga ko bazobarindira amezi atatu mu nyuma ibyo bidandazwa bizoba bitarariha birungikwe i bujumbura hatunganywe igurishwa ry'icamunara amahera aheze yinjire mu kigega cya leta jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro jean Pierre misago aho mu rumonge urakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe turangirije ko ano makuru ariko ku badufatiye hafi tubibutse ko abanyeshuri bashika kuri mirongo irindwi na batandatu bari birukanywe burundu kuri lise ruhinga yo muri komine mugamba intara ya bururi basubijwe ku ishure ibyo nabyo akaba ari ingingo yafashwe n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara asigura ko ari ku mvo z'amatohoza umutekano wa jacques nshimirimana ntiwifashe neza muri kino gihe warongoye urunani fenadebe ruhurikiyemo amashyirahamwe aharanira agateka k'abana akabangwa amazi iminsi ategwa ubwoba ku butumwa aronka ku matelefone aho naho ngo bamubwira ko yakoze ahadakorwa mu kudoma urutoke abavugwa mu rudandaza rw'abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi kuva ubu nta muntu azosubira kurenga imbibe z'igihugu cy'u Burundi adafise agakarata kemeza ko uwo muntu yahawe urucanco rw’ingwara bita fièvre jaune mu kinofunofu iyo ngo ni ngwije kuzitira iyo ndwara isigaye ari kiza mu bihugu bibanyi nayo mwumvise kandi mu bijyanye n'amagara y'abantu ko abantu barenga ibihumbi amajana abiri